nolako garaietan bizigaren zinez. Duela gutxi klima salbatu behar zuen kopo goita seiak, mendebukerako bi graduta zazpiko beroketa batera bideratzen gaitu. Hots lurra zala sakonki eta betirako aldatuko lukena eta ez onerako noski. Gure bilo mundu hartan biziko dire, baina asola espalitzaigu bezala egiten dugu. Edo onartu ote dugu dena pikutara joan dela janik, Duela hilabete bat erdi ateratzen zen sekulako zergai esa eskandalu omdiena, Pandora Papers, gure etorkizuna usten duten lapur bandaren izenekin eta laportu duten diru kopuru irudika ezinarekin. Eta hor berriz zela asterra antziduguna fera hori. Ez du aste bete iraun edabiten nagusietan. Mundu normal batean, egun guziz munduko edabite guzietan egon beharko litzateke eskandalu hori, klimaldaketaren aintzinean ausardia ezarekin batera gure aurrak mundu hontan bizi dire, baina arsola espalitzaigu bezala egiten dugu. Edo onartu ote dugu denapikutara joan dela janik. Gisa guzi ziduridu laster bigaiak antziko ditugula, eta laster berriz eskuin muturrak bere agenda ezarriko du Frantziako eta Espainiako edabide nagusietan. Atzerritarrei, feministei, musulmanei eta homoseksualei arazo guzien errua jaurtiz. Gure etorkizuna modu zuzenean eta basatian baldintzatzen dituzten bi mehatxu handi, bigarren planorat utziz, eta eskuin muturreko diskurtso gero eta gehiago normalizatu. Ez dakit ze pentsatuko luken gara jortaz, ogoita bigarren mendeko historialari batek, gure garaia aztertuko balu. Berbada olako zerbait edatziko luke. 2008ko hamarkadan ezagupen onak bazituzten klimaren bilakaerari buruz, baina etorkizun fisikoa ziortatu baino bertzelako lehentasunak ezartzen zituzten. Etorkizunari begiratu nahi ezean, gizarteak gibelera berrizeraman zeraman nahi zuten indarraundiak altsatzen ziren, batez ere gizonezkoa beratzen artean, ez baitzuten oraindik askiongi barneratu, laborantzak ekoitzi ezin duen janaria ezin duela diruak erosi. Edo berbada, hori datziko luke historiarariarek. 2000 eta goiko amarkadan naiz eta janik berandu izan klimaren aldeko mugimenduak behar bezalako indarra lortu zuen eta bere lorpen estrategikoa esker laborantzak eta zibilizazioak kontinente guzietan irandu. Bi historio hien artean nik badakitzen nahiago dutan.